bizikonten gira maiarekin egi Ez ginen bat ere espero eta, eta hori bai, bizikonten gira. Aizan gira diru laguntza batzu betetzen hola eta bete gino emana ez. Pentsu ba beste proiektua initzera izan zirela eta ez dakit. E, eh, gidu, azkenetan eh, autatia izan girek, ba, ahitia izan ginen eta ba, fe, bizi, bizi bai. Deia ekonomikoki a, eh, laguntza bizikia handi bat, Dekin behar da, uh, amabos mila euro direla eta beraz, ideia horrekin badugu segurtasun bat da ba, batzu untsa betetzea jaina du eh, teknikariak eh, pagatzen alko ditugula, buseta bat eh, badugula gauzak eh, astapen bat untsa iteko, eta gero sosaz gain, eh, badia dira, animaleko da proiektu bat atu izaitzea, eta horrez gain eh, durangoko azokan eh, presentatzea, eta ba, edapen nazional bat emaitzen nauko eta fe, eh, <laughs> ez ginen, hainbat eh, espero egin eta hori.